بسم الله الرحمن الرحیم سال 1429 هجری ماه ربیع الثانی یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ای اهل ایمان از خداوند حقیقی تقوا کنید و از دنیا تنها به اسلام و مسلمان بودن وفات کنید من مسلمانم حکم قرآن استودیوی جهادی جندالله حرکت اسلامی ازبکستان تقدیم میکند از سلسله ترانه های فارسی با آواز برادر قاری نظر الدین شهید رحمه الله من مسلمانم من مسلمانم حکم قرآنم سوی میدان میروم مادر خدا حافظ با عزیزان میروم مادر خدا حافظ راهي قرآن ميرا سبحان الله وبحمد الله شي بزرگ دين الله سبحان الله وبحمد الله غالب رسول الله سبحان الله وبحمد الله شي بزرگ دين الله سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما دشمنان را سنگر به سنگر و برون از خاک کشور ما دشمنان را سنگر به سنگر الله یا الله الله یا الله بر کام دشمن ما ورا النهر افتیده ظلم و ستم بالای مرد و زن باریده خونی شهیدانش چو دریا جاری گردیده از عشق خون آمیز زن خالا لرویده شکر خالق چون که ما را ما مسلمان آفرید در قلوب جمله مایان حب ایمان آفرید صد درود و صد سلام بر آن رسولی مجتبا چون که حق را به مایان راهنمای آفرین